Sura 27. An-Naml. Mravi. Meka. 93 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tasin. تلك ايات القران وكتاب مبين ta sin Ovo su ajeti Kur'ana i knjige jasne. Hudan wa bušra lil mu'minin. Upute i radosne vijesti onima koji vjeruju. Allazina yuqimuna s-salata wa yu'tuna z-zakata wa hum bil ahirati hum Koji molitvu obavljaju i milostinu udjeljuju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju. Inna allazina la yu'minuna bil ahirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Onima koji u onaj svijet ne vjeruju, mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove zato oni lutaju. Ulaika allazina lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul ahsarun. Njih čeka zla kob a na onome svijetu će biti posve izgubljeni. Wa innaka latulaq القرآن من لدن حكيم عليم A ti, zaiste, primaš Kur'an od mudrog i sveznajućeg.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 Neka su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje, i neka je hvaljen Allah, gospodar svijetova. Ja Musa, innahu ana Allahu O Musa, Ja sam Allah, silni i mudri. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرًا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون baci svoj štap, pa kad ga vidje da se, kao da je hitra zmija kreće, on uzmače i ne vrati se. O Musa, ne boj se. Poslanici se kod mene ne trebaju ničega bojati. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم a onome koji grijeh počini, a onda zlo dobrim dijelom zamijeni, ja ću u istinu oprostiti i samilostan biti. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إنهم كانوا قوما فاسقين Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojavit će se bijela, ali neće biti bolesna. Biće to jedno od devet čuda faraonu i narodu njegovu. Oni su doista narod nevjernički. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين I kad im očito dođoše znamenja naša, oni rekoše, Ovo je prava čarolija. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ I oni ih nepravedni i oholi, porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita. Pa pogledaj kako su skončali smutljivci. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili Hvala Allahu koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova svojih. وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين I Sulejman naslijedi Davuda i reče, O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato. Ovo je zaista prava blagodat. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni. حتى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ۖ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون I kada stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče, O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče Gospodaru moj, Omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj koju si ukazao meni i roditeljima mojim i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje i uvedi me milošću svojom među dobre robove svoje. الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين I on izvrši smotru ptica, pa reče, zašto ne vidim pupavca? da nije odsutan. La u'azibannahu azaban šadidan au la azbahannahu au la ya'tijanni bisultanim mubin. Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين I ne potraja dugo, a on dođe pa reče, doznao sam ono što ti ne znaš, i za sabe ti donosim pouzdanu vijest. Inni وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni.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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون Pa da se klanjaju Allahu koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite. Allahu la ilaha illa huwa rabbul aršil azim. Allah je, nema Boga osim njega, gospodar svega što postoji. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين Vidjet ćemo, reče Sulejman, da li govoriš istinu ili ne. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم O velikaši, reče ona, meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Od Sulejmana i glasi U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alla ta'lu alaya wa وأتوني مسلمين Ne pravite se većim od mene i dođite da mi se pokorite. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى O velikaši, reče ona, savjetujte mi šta trebam u ovom slučaju uraditi. Ja bez vas neću ništa odlučiti. Kalu nahnu ulu kuvatin wa ulu شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين Mi smo vrlo jaki i hrabri, rekoše oni, a ti se pitaš. Pa gledaj šta ćeš narediti. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Kada carevi osvoje neki grad, reče ona, oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim. Eto, tako oni rade. واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون Poslaću im jedan dar i vidjet ću sa čime će se izaslanici vratiti. فلما جاء سليمان قال دونني بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ ۖ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ بهديتكم تفرحون I kad on pred Sulejmana iziđe, ovaj mu reče, zar da blagom mene pridobijete? Ono što je Allah meni dao bolje od onoga što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete. ارجع إليهم لَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ Vrati se njima Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti i istirat ćemo ih iz Sabe ponižene i pokorene. Kale ja ejuhal ejukum tini bi aršiha muslimin. O dostojanstvenici! Ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što oni dođu da im se pokore? Kala ifritum minal džinni ana atike bihi qabla an takuma min makamik. واني عليه لقوي امين Ja ću ti ga donijeti, reče Ifrit, jedan od džina. Prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam zato snažan i pouzdan. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقيما مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم A ja ću ti ga donijeti, reče onaj koji je učio iz knjige, prije nego što okom trepneš. I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu. Ovo je blagodat gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. Ako je zahvalan, u svoju je korist zahvalan. Ako je nezahvalan, pa gospodar moj je neovisan i plemenit. Kala نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين I kad ona dođe, bio je rečeno. Je li ovakav prijesto tvoj? Kao da je on, uzviknu ona, a nama je prije nego njoj dato znanje i mi smo muslimani. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona mimo Allaha klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala. Kila laha dhuli sarh فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين Uđi u dvoranu, bio je rečeno. I kad ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. Ova je dvorana uglačanim staklom popločana, reče on. Gospodaru moj, uzviknu ona. Ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu gospodaru svjetova. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da se klanjaju jedino Allahu, a oni se podijeliše u dvije skupine koje su se međusobno prepirale. tasta'điluna bis l'hasanah. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون O narode moj, govorio im je on, zašto tražite da vas stigne kazna prije nego što se pokajete? Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se ukazala milost? Kalu طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ Mi smatramo hrđavim predznakom tebe i one koji su s tobom, rekoše oni. Od Allaha vam je i dobro i zlo, reče on. Vi ste narod koji je stavljen u iskušenje. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون U gradu je bilo devet osoba koje su ne red, nego nered činile. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون Zakunite se najtežom zakletvom, rekoše, da ćemo noću njega i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom najbližem krvnom srodniku reći, mi nismo prisustvovali pogibi porodice njegove, mi zaista istinu govorimo. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون I smišljali su spletke, ali mi smo ih kaznili onda kad se nisu nadali. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين Pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova. Uništili smo sve. I njih. i narod njihov. Fatilka bujutuhum havijatan bima zalamu. Inna fi zalika la ajatan li kavmi ja'lamun. Eno kuća njihovih puste su zbog nepravde koju su činili. To je zaista pouka narodu koji zna. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون A spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha klonili. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون I luta, kada reče narodu svome, zašto činite razvrat na očigled jedni drugih? أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste u istinu bezumnici. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون A odgovor naroda njegova je glasio, istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi, čistunci. فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين I mi smo spasili njega i porodicu njegovu sve osim žene njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima koji će kaznu iskusiti. وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين I pustili smo na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su bili opomenuti. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون Reci, hvala Allahu i mir robovima njegovim koje je On odabrao.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 Nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s njim izjednačuje. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون Onaj koji je zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ Onaj koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji namjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Kako nikako pouku vi da primite. أَمَّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما ما يشركون Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti svoje šalje. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge njemu ravnim smatraju. Amman yabda'u l-khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samai wal ard A ilahum ma'allah. هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Reci, dokažite ako istinu govorite. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ Reci, niko, osim Allaha, ni na nebu ni na zemlji, ne zna što će se dogoditi i oni ne znaju kada će oživljeni biti. Bali daraka ilmuhum fil ahirah, bal hum fi šakim minha, bal hum minha amun. Zar oni o onome svijetu da što znaju? Ništa. Oni u nje sumnjaju. Oni su slijepi prema njemu. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون Nevjernici govore, zar ćemo, kada postanemo zemlja, i mi, i preci naši, zaista biti oživljeni? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Ovim nam se već odavno prijeti, i nama, i precima našim, a ovo su samo izmišljotine naroda drevnih. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين Reci, putujte po svijetu i vidite kako su završili griješnici. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون I ne žalosti se zbog njih i neka ti nije u duši teško zbog spletki njihovih. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Kad će se već jednom obistiniti ta prijetnja, ako istinu govorite? pitaju oni. Kul asa an yakuna radifa lakum ba'du Reci, stići će vas sigurno nešto od onoga što požurujete. Wa inna rabbi رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ A gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu ne iznose. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Nema ničeg skrivenog ni na nebu, ni na zemlji, a da nije u knjizi jasnoj. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Ovaj Kur'an sinovima Israilovim kazuje najviše o onome u čemu se oni razilaze. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ I on je, u istinu, putokaz i milost svakom onom koji vjeruje. Inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmi wa huwa al-azizul alim. Gospodar tvoj će im po pravdi svojoj presuditi. On je silni i sveznajući. Fatawak فتوكل على الله إنك على الحق المبين Zato se pouzdaj u Allaha, jer ti doista slijediš pravu istinu. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين Ti ne možeš mrtve dozvati ni gluhe dovikati kada se leđima okrenu. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti. Možeš jedino dozvati one koji u riječi naše vjeruju. Oni će se odazvati. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ i kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze naše nisu uvjereni. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ A na dan Kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze naše poricali, oni će biti zadržani. فإذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون I kad dođu, Jeste li vi dokaze moje poricali ne razmišljajući o njima ili šta ste to radili? ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون I njih će stići kazna zato što su mnogobošci bili, pa neće moći ni riječ izustiti. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu, a dan vidnim? To su zaista dokazi za narod koji vjeruje. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وكل اتوه داخرين A na dan kad se u rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na zemlji, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će mu ponizno doći. وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci. To je Allahovo dijelo koji je sve savršeno stvorio. On doista zna ono što radite. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون Ko učini dobro dijelo, dobit će veliku nagradu za njega i bit će straha na sudnjem danu pošteđen. ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون A koji budu zločinili u vatru će naglavačke biti gurnuti. Zar se već kažnjavate za ono što ste radili? Innama umirtu an a'buda rabbi رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino gospodaru ovoga grada, koji je on učinio svetim, a njemu sve pripada, i naređeno mi je da budem poslušan. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين I da Kur'an kazuje, onaj ko bude išao pravim putem, na pravome putu je za svoje dobro, a onome ko je u zabludi, ti reci, ja samo opominjem. وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون hvala Allahu On će vam znamenja svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati. A gospodar tvoj motri na ono što radite.